Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում մեր ձայնասրահում Քաշաթաղի անասնաբուժական կայան փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Արմեն Էլբակյանն է։ Հրաշաթաղն Արցախ աշխարհի գողտի գանկյուններից է։ Անասնապահության համար տեղի բնությունը կարելի է աստծո պարգև համարել։ Թերևս հենց սա է ամենահիմնական պատճառը, որ շրջանում շատերն են զբաղվում անասնապահությամբ։ Քաշաթաղի անասնաբուժական կայանի տնօրեն Արմեն Էլբակյանը սիրով համաձայնեց պատմել կայանի աշխատանքների, շրջանի գյուղերում կատարվող անասնաբուժական միջոցառումների եւ մի շարք այլ հարցերի մասին։ Քաշադարի շրջանը բավականին մեծ տարածք է։ Ինքներդ գիտեք, անասնաբուժական միջոցառումները կատարում է ժամանակին, որ այսօրվա օրս ոչ մի համաճարակային հիվանդություն գոյություն չունի։ Ճիշտ է, մենք արում ենք Գորիսի տարածքին, այնտեղից ամեն անասուն տեղափոխելու ստուգվում է, համապատասխան եզրակացության հետո նոր թույլատրում է բերեն մեր շրջանը Արցախի հանրապետության, թե ոչ։ Մեր գործնայությունն ունի եւ ամբողջ անասնակալխականակի ստուգելը, խորհուրդներ տալը, ամեն օր գիշեր ցերեկ մենք զբաղվում ենք շուրջ օրյա պատվաստումներով եւ կանչերով։ Պարոն Ալբակյան, քանի տարվա աշխատանքային փորձ ունեք։ Ուզում եմ ասեմ դες, որ ես ավարտելուց հետո աշխատել եմ երկու տեղ։ Էշմիածինի խոզաբուժ։ Ավարտել։ Ավարտել եմ անասնաբուժական եւ անասնաբուժական ֆակուլտետ Հայաստանի Հանրապետության, ընդունվել եմ ասպիրատուրա ավարտել եմ, արդեն մոտ 40 տարվա աշխատանքային փորձ։ Իմ փորձերի ընթացքում մեծամասամբ աշխատել եմ խոզաբուժության մեջ, Արցախի տարածքում էլ զբաղվել եմ եւ անասնաբուծությամբ, եւ անասնաբուժությամբ, եւ հետազոտել եմ թե ինչ տեսակի վարակիչ հիվանդ կամ ոչ վարակիչ ինվազիոն հիվանդություններ կան մեր տարածքում։ Մեր Անձամբ դուք զբաղվում եք անասնապահությամբ։ Որ ասեմ, ես ինքս անասուն եմ պահում, չեմ հասցնում, որովհետեւ ես ամբողջ օր ձեզ ասացի, կամ կայանում մտնում եմ Մարոդյան կայան, նրանց հետո կանչա լինում, ես գիշերն եմ գալիս տուն։ Լինում է դեպքեր 2 օր, 3 օրը մեկ նոր վերադառնում եմ տուն։ Մեր տարածքը միջև Արաքսիա 100-130 կիլոմետր է, իսկ Լաչինից միջև վերևի տարածքը 118 կիլոմետր է։ Այդ տարածքները շրջագայելուց հետո ճիշտ է, չեմ պայեսան ասում, բայց անդադ շփվում եմ անասնագլխականակի հետ։ Մասնագիտական ինչ խմբով եք աշխատում։ Մեծամասամբ անասնաբուժներ են, 42 հաստիգացուցակ, որից 22-ը անասնաբուժներ են։ 42։ Այո, 21-ը անասնաբուժներ են եւ բարձր մասնագիտությամբ եւ տեխնիկական մասնագիտությամբ նախատեսված է սանիտարներ։ Մեր տարածքը, քանի որ մեծ եւ գյուղերը 108 գյուղ է, ամեն մի անասնա Ստամբուլին 5 գյուղ հազվել հասնում են։ Ճիշտ ասած, ես որ ուզում եմ ասել, բարոն Մխոյան, որ մի հատ մեքենա տրամադրի, որ այդ մեքենան չի ասում ինչ է որ լինի։ Իսկ այո ունենք լաբորատորիա, բավական է լավ լաբորատորիա, որ մենք տեղում ենք ստուգում եւ այրան շրջաբանական ստուգումները եւ զննումներ եւ ասենք որ համապատասխան հիվանդություններ, որ չլեն, մենք տեղում ենք անում ամեն ինչ։ Մենք մեր ձեռքով ամեն ինչ անում ենք։ Պարոն Էլբակյան, այսօր շրջանի անասնաբուժներն հանդիպեցին գյուղնախարարի հետ, միջոցառմանը ներկա էր նաև Հայաստանից հravirված մասնագետ։ Առաջ քաշվեցին տարաբնույթ հարցեր, որոնք ըստ իս եւ կարեւոր էին եւ ոչ։ Նախ ձեր կարծիքը այս հանդիպման մասին։ Ասեմ, քանի որ ձեզ ես շատ-շատ եմ հարկում եւ հարկում իմ կրտական ցենզ եւ անասնաբուժներին, դա հասարակ ինչ որ էպիզոդ է, կարային մեր Արցախի հանրապետության անասնաբուժները բավականին լավ անասնաբուժներ կան, կարան իրանք էլ բերեին լաբորատորիա, երբ որ անձը լաբորատորիա չի տանում ոչ մի բան, վերջում պահանջելու իրավունք չունի։ Կամ ասենք դա դե մեր քաշատաղի շրջանում է կա անասնակալ հականակ, որ նիար են։ Այդ նիար անասունը մենք տիրոջը զգուշացնում ենք, որ sense sense պահեն կոնեն ենցելի, որ ոչ մի բան չլիո։ Օրինակ ոչխարաբուծության հարցերը դրվեց պարոն Մխոյանի կողմից ոչխարաբուծության մեջ։ Ոչխարները եթե լեռնային գոտիներում են, սառածկերը, որ իրանք դեպած են տուն, բոլորսը գիտեն, ոչխարները բաց են։ Սառածկերը կերան թե չէ, խոզանել են բաստողած վիճակում։ Նրանց մոտ առաջում է խցանում, կլոր sense գնդիկներ այ որ դուք տեսածն եք հերձածնին են տեսրածն են ձեզ գծայք որ այդ սառուցը իրան ստամոքսը լրիվ սառուց է դա գայում այդ սառուց ինքնաբերաբար մի շոր մի եզրանգման հանգելու է ճիշտ է դրանից է գալիս էս կոտորածը դրանից է մարկան դժգոհությունը բացի դրանից ասեմ անասնատերը մեծամասամբ անասնատերը պետք է զբաղվի անասնան գլխականակով դարերից եկած խոսք է երեխային մայրն է անասունինը տերը տերը հա փաստորեն երեխային հայրը բադասունն է տերը բայց երբ որ անասուն ինտեր չինում, ուղղակի նա կռիլովի առագի պես է։ Միայն բեր կունենա ու դեմ պարկեմ հարստանա։ Շատ բարի։ Պարոն Նելբակյան, գարունը ինչ իրավունքներով է մուտ գործել ձեր լերն աշխարը եւ անասունների համար ինչ պայմաններ կան ճիշտ ասած մի քիչ բարվոք վիճակում է մեր անասնակալ խախանակը, միշտ գնում ենք այցեր ենք, շատ քիչ տնտեսություններ կան, որ այսովադրությամբ անասնակալ խախանակը նիար է։ Էնես Շունիկի մարզի բերած անասնակալ խախանակը, որ ասենք թե այդ ժամանակում իրանք լավ տերություն չեն արել, լավ չեն բայել։ Մեր մոտ մեծամասն մեծ ֆերմերներ, այսինքն խոշոր գախականակ ֆերմերները միշտ կուտակում են։ Եղել է դեպք, որ միջի անգամ հուլիս, հունիս ամիսներին գնում ենք դրանց տնտեսությունները հոտը կուտակված է, սալումը կուտակված է։ Գարի ունեմ ինքնաբերաբեր ամեն ինչ անում են իրեն։ Բայց թե ամեն ինչը բարտել ասենք անասնաբուժի կամ նախարարության, որ նախարարությունը դերություն չի անում, դա աբսուրդ Իս շրջանում կան խոշոր անասնապահեր։ Կան աղավնոյի, որտեղ բնակելի տներ են սարկում սիրահայերի եւ տեղի հայերի եւ մեր զինվորական ծառայողների համար։ Սիրահայերի մոտ կան այդպիսի ցանկություններ զբաղվել անասնապահությամբ։ Զբաղվում են, մեր մոտ զբաղվում են, Կովսականում կա մարդիկ, որ զբաղվում են, շատ տարածներ են ցանում եւ իրանք է զբաղվում, մենք է խորհուրդներ ենք տալիս։ Հիմնականում նրանց գրավում է արվեստի աշխարհը։ Մենակ արվեստն են։ Իրաց մոտ սպეციფიკան ուրիշ է։ Նրանք սիրում են, ասենք, առևտուր բիզնեսի գործերը։ Պարոն Ամբյակյան, նշեցիք, որ Սյունի տարանցիկից որոշ թվով անասուններ են բերվել Քաշաթաղ։ Ինչու։ Մեր Քաշաթաղ չեն։ Բերում են տարանցիկ, ասենք դեռ նրանք տանում են յայլաղները, հա, աշտանը հետ են վերադարձնում։ Նրանք ունեն պայմանագրեր կապված, ասենք, տվյալ համայնքի հողակտորի հետ, արոդավայրի հետ։ Այդ արոդավայրն ենք տանում պահում են։ Օրինական կարգով վիճառում են, բերում են տանում են արոդավայրում, պահում են։ Հատկապես անասունների որ տեսակն է ավելի զարգացած ձեր շրջանում։ Մեր մոտ ասեմ, դե, եւ խոշոր եւ մանրը։ Ունենք 33000 գլուխ ման ներեժերանացումներ, ոչխարներ եւ ունենք 11480 գլուխ կով, խոշոր եժան, որից 5600 գլուխ կովեր են։ Ունենք թրջուններ 6000 մեղվանդանեկ ունենք, ունենք 3700 գլուխ խոզեր։ Ձմեռային ամիսներին հատկապես որ հիվանդություններն էին, որ տագնապ առաջացրեց։ Մեր մոտ չեն առաջացրել ձմեռային հիվանդությունները։ Լրիվ կանգնած են եղեմ սուրային պահվածքով, դուրս անացում չի եկե, անասնագոմերը ստուգել ենք եւ միկրոկլիման էլ անասնագոմերում նորմալն է եղել եւ ջերմությունը։ Պարոն Էլբակյան, տարիների ձեր փորձը, ձեզ իրավունք է վերապահում այսօր հանրային ռադիոյի միջոցով ձեր խոսքն ասել եւ ձեր գոլեգամներին եւ անասնապահներին։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր անասնաբուժական կոլեկտիվին եւ ամբողջ Արցախի անասնաբուժական կոլեկտիվին եւ բոլոր ֆերմերին, ովքեր ձգտում են տարածքը շենացնեն։ Եվ Բարգավաճի թող անասնապահությունը, Բարգավաճի բուսաբուծությունը, ինչպես ասում է պարոն նախարար, թող ամեն ինչը լիք կլինի։ Այնպես շենա լինում, ամեն ինչ ինչը լավ է լինում։ Միան ռիթում մի մասնագետ ասել է ավելի լավ է մարդկանց բուժել, քան անասուններին, որովհետև լեզու չունեն։ Համաձայն եք։ Ես համաձայն եմ, ասում եմ, անաստան բուժները բուժում են համայն մարդկությանը, բժիշկները միայն մարդին։ Դրա համար դուրս է գալիս, որ բանաստանաբուժներն ավելի մեծ զարգացածություն ունեն։ Այո, ավելի մեծ պարտականություն ունեն։ Դե ինչ շնորհակալություն, հաճելի էր ձեզ։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Քաշաթաղի հանասնաբուժական կայան փակ բաժնի դերական ընկերության տնօրեն Արմեն Էլբակյանն էր։ Եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ ձերուն կնդրությանն եմ առաջարկում Հայկ Խաչատրյանի հացապատում գրքից Վանամուրը վերնագրով զրույցը։ Նրանց առերը գեղեցկացնում են Եփրատի, Տիգրիսի, Արաքսի եւ Կուրի հովիտները, իսկ հայկական Կիլիկիայում նրան ընդարձակ պուրակներ կան։ Բայց հայոց աշխարհում ամենաանդիրն դուրն աճում է Վանա լճի ափերին։ Վանում նրան հյութով խմոր էին հունցում եւ հաց թխում ու տալիս այն կանանց, ովքեր իրար ետևից աղջիկներ էին բերում, հավատացնում էին, թե այդ տեսակ կանայք նրան հաց ուտելուց հետո տղա են ծնում։ Վանեցի Երնիկտիկինը 4 դուրս ունենալուց հետո սկսեց նրան հաց ուտել։ Մի տարի անց նա ծնեց մի տղա, երկու տարի անց երկորյակ տղա, 4 տարի անց միանգամից 3 տղա բերեց, իսկ 8 տարի հետո 4 տղա Այնուհետև Եղնիկին ոչ նրանհաց էին տալիս, ոչ էլ նուր։ 14-ը հերիք է, կատակով ասում էին վանեցիները, այդպես որ գնա Տիկին Եղնիկը կծնի միանգամից 5, միանգամից 6, միանգամից 7 տղա, այդ ուր կհասնի նրա խղճամուսինը, ինչպես պիտի պահի այդքան երեխաները։ Բարգամներ այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը ձեզ համար աշխատում էին հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դուլխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը միջնոր հանդիպում։